baradukije mbega mwese muri ko mumviza hadisanganiro kaze murano makuru yo kuri no wa mbere naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abagabo mu ntara basaba ko ibigo bifasha abakorewe bafatiye ku gitsina byo kwizwa mu gihugu cyose bikongera bigafata kumwe ababyitura bose bayivugiye mu kiganiro bwicushikirije aho bizuga ko abagabo bakorerwa amabafatiye ku gitsina ariho ariko bakabura aho bitura mu cy'umutekano abagabo babiri barayibishwe mukinyuzi umwe arakomereka barashwe ku mutumba wa zone kiramira mu ntara ya cibitoke mu joro ry'uwimana ushira uwa mbere ano makuru tuyahere mu gisata kijanye n'imibano abagabo ngo barakorerwa amabi afatiye ku gitsina bakabura aho bitura ngo kuko benshi hitwa hitabwaho amabakorerwa abakenyezi gusa byashikirijwe mu kiganiro gicucikirije cyo kuwa gatanu w'indwi Heze kuri radio isanganiro amatwi usanga ryitaweho ihohoterwa ry'abagabo hari igihe abantu b'abagabo bashobora guhohoterwa bagahava bagahunga urugo bagahera no ku mahanga mugabo nta mugore ashobora guhunga urugo ngo ahere ku mahanga ni butoyi icoma haherereye muri komine nyabikende mu ntara ya rugi abagabo nabone barahohoterwa nyakubahwa ariko kandi mugabo narumvise yuko hariya mu kayanza hari ikigo kijejwe kuraba abagabo bahohoterwa eh, bashobora kwakirirwa hanyuma rero ikintera amakenga ni kubera ikino n'ibyo bigo bitagwizwa mu gihugu cyose eh, urumva ivyo bigo rero bimeze eh, nk'ivuno kuko hariho abantu bashobora guhohoterwa bari kure y'ivyo bigo ni ukuvuga hera nk'akarorero nkino mu ruyigi urabona kujya gutega ni kure mm. mugabo nkamwe nk'aha hafi hafi hogira ikindi kigo kihaba nk'abinoboronka aho bitura urabona nk'ico kigo kiri mu kayanza abagabo bituramo bahotewe n'icyo kivugwa mu kayanza honyine mu gihugu cyose nyacanguze cyangwa umunyamuhinga wumva yoshikayo gute kugira ngo ature umutwaro umuremere nanjye nitwa Desire Igitega cyangwa manshimangire kuri iyo ngingo kumbure abandi bari baraganira ko ijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi n'abagabo iki kigo kiri ngaho igitega ndamaze kumva n'abagabo bakitura barabakira kandi nabo baratunganiriza biragoye kuba wakubiswe uri umuntu w'umugabo eh, kubahuka kuvuga ngo nakubiswe nawe urabyumva hato umengo ntibyoroshe twosaba kugira ngo ababijejwe na cyane cyane eh, abajejwe gufata ingingo eh, aho ndavuga leta ngo amashikire ikintu kibazo bavuga kenshi kanini iyo twege muri zone rusengo abakenyezi baturengeye ntaho tucitura kwico kigo twagateka kabo batwe barengeje urupimo twege abagabo twituye inzego zo hejuru haguma hata atakibazo ngo abakenyezi ngo nibo bahohoterwa natwe abagabo turahohoterwa gose Alimakuru tu yabandaniriza mu gisata cy'umutekano abantu babiri babagabo barayibishwe undi mukinyezera komereka barashwe ku mutumba wa zone kiramira kuvavanura n'ingeso z'ubwicanyi abatunze ibigwanisho nabo bakabisubiza imperekanyange turi kumwe hano muri studio Ego honera uh, Kobwa Gorette afise imyaka mirongo umunani n'itanu yarakomeretse ku munwa n'umukenyezi w'uwo mutama akavuga ko uwe yumvise urugi rw'inzu rusituwe Nirinjanye ku cyayi ah, hanyuma ndegura umutwe ku cyayi nza gukaba kavidoroshi yari impande yanje ncane numvise urugi barusituye tubona umenga hava haba akarondirondi ko kumarana ama kandi icyo dusaba bene gihugu ni ukubana mu mahoro abanyagihugu bo muri ako gace ka zone ya kiramira bose bagasaba ko abakoze iryo bara bumenyekana bagashigwa imbere y'ubutungane urakoze mihe kanyange kuri iyo nkuru mu kanya turabandanya no mu gisata c'imibano isanganiro inama isumba ingimba tuve mu ntara ya Cibitoke dutandukire muri komine muha aho abanyagihugu muri wo mu gacimbira nkenga muri zone kanyosha bidoga ko batagira amazi meza banwa basigura ko hayo banwa y'uruzi kizingwe hacafuye bagatinya gufatwa n'indwara ziva ku rike bagasaba leta kubafasha baronswa amazi meza Jean Marie Mayonga mazi tunywa tunywa kizingwe abanyagihugu nabo byumva abanyagihugu baho mu gacimbira inkenga bavuga ko ubukene bw'amazi meza yo kunywa bawumazemwo iminsi itari mike basigura ko abana babo bama bagwaye indwara nk'inzoka kubera kunywa amazi mabi ava mu ruzi kizingwe amazi tunwa tunywa kizingwe abanyagihugu nabo byumva namazi mabi namazi mabi umva nahabwo n'ubundi twaramba urumva twaramba urumva nazo gituma rero bo dutabaza ayandi makaritiye bararonsa amazi yava mu misozi twebwe natwe twari ko tuza kurima mu misozi hama turonka ayo mazi kugeza ubu byarapfuye amazi araduhangayikisha cyane nka twebwe turaba mama amazi tunwa twiyarangije abafise ingufu bajya ahantu kujya rumonge hariya epfo naho nyene utazindutse ijoro ngo ugende mu gitondo usanga yakamye ubundi dusanzwe twinywera kizingwe ni uruzi ruva hariya ruguru ruza rucafuye uwita wese aruhonyoramwo mugako kubura amazi niyo to abanyagihugu bagasaba kuronswa amazi meza kugire ntibagume baha babangamirwa n'indwara ziturutse ku isuku rike umukuru w'agacimbira inkenga Jean Kabura akavuga ko ico kibazo akizi agasaba ko bo bararonswa amazi yo mu bigunguru yahora atangwa nabo muri protection civile ku bantu batewe n'indwara ziva ku isuku rike mu gihe rero umugambi utarahera wo kuviyabiriza ngaho nkenga busoro hariho ishira hamwe ku baruje ryahora ridufashije amazi hama uye basane ukumenga badu duhebye baratwibagiye tugasaba rero ko twebwe abenegihugu botuzanira amazi bayita barideri kugira ngo turonke amazi yo kunywa n'ayo guteka kugira ngo bikunde bishoboke turindire ko uyu mugambi uzurange ubwo bukene bw'amazi buvugwa muri ako gace ka nkenga ngo bukaba bumaze hafi amezi agera kuri atanu bwibonekeza ugaca ugacana ayandi mu imigwi icumi igizwe n'itandatu yo mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'iyindi yo mu gihugu hagati niyo ikina buri mwaka ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu umupira w'amaboko basketball Lionel Banyeza ko umuvugizi w'ishirahamwe ry'inkino za basketball mu Burundi avuga ko imbere y'uko iryo higanwa ritangura ko habanza gutunganywa ayandi mahiganwa atandukanye afasha kuraba ingabire z'abakinnyi bazo kwitabira iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu uca n'andi nkino na Jean Marie Vianney ngenda kumana Ishirahamwe ry'inkino z'umupira w'amaboko basketball riratunganya amahiganwa atandukanye imbere yuko ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu ritangura Lionel Banyezako umuvugizi w'ishirahamwe ry'inkino za basketball mu Burundi avuga ko izo nkino zitunganywa mu ntumbero yuko imigwi itegurira neza iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu muri ya basketball mu Burundi harabaye ihinduka Federation yacitangura gutunganya amahiganwa ahuza imigwi kugira ibanze kwitegura mu bwirishike muri y'iryo higanwa rikuru ry'igihugu mwarabonyeho amaturunuwa yitwa za eh, clotire de vacances mwarabonye eh, turunuwa yitwa viva champions mwarabonye turunuwa yitwa super coupe mwarabonye n'iturunuwa yabereye mu gihugu hagati yitwa Renaissance kuri ayo mahiganwa atunganywa imbere y'uko haba ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu hiyongera ko irindi higanwa ryiswe nani mukari irya turno ya nani mukari nico kimwe na zirya za Viva Champions nico kimwe cha Super Cup ntawe bisa bisangiye na ligue turimo yari amaturno yoruganije kugira imigwi ihiganwa ibirongereza inguvu ibona ubukomezi bw'abakinyi ibona yo kwikomeza uwo muvugizi w'ishirahamwe ry'inkino za basketball mu Burundi avuga ko inyuma y'amahiganwa kwaciye haba igikorwa cyo gusuzuma imigwi iriko irakina muri kino gihe iganwa ryo ku rwego rw'igihugu haciye haba rero igikorwa cyo kugira rusansuma w'imigwi izoheza ikiyandikisha ivuye mu ntara zitandukanye kugira ize mu ihiganwa ryo kurondera imigwi icumi izo kwitabira viva basketball league ariyo iri kibubu muri iyo migwi iriko irakina higanwa ryo ku rwego rw'igihugu itandatu iva mu gisagara cya Bujumbura mu gihe iyindi migwi ne nayo iva mu gihugu hagati nk'uko bibandanya bishikirizwa na Lionel Banyeza kwako. hariho imigwi yitabye mu gisagara cya bujumbura igitega ngozi makamba bururi gushikaho bagira amahiganwa batore imigwi icumi iyo migwi icumi rero iza yaratowe harimwo itandatu y'i n'ine ivuye mu gihugu hagati hariyo irikikina lige mubona ubu iyi lige nayo ikaba igeze mu gice cya kabiri gishira icanyuma iyo migwi icumi iriko irakina ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu imaze kumenyekana haciye hatunganywa ihiganwa ryahuje iyo migwi iryo higanwa rikaba ryiswe Lord to the viva basket league mu rurimi rw'icyongereza mu mahavi haza urutuna yitwa road to viva basketball league rihamagariwe mu migwi yose iri mu ntara zitandukanye mu asosiyasiyo agize federasiyo ya basketball mu burundi nk'uko amategeko abivuga yasabwa yuko havamwo imigwi itandatu yo mu gisagara ca bujumbura nyine ivuye mu gihugu cya hagati iyo migwi itandatu yo mu gisagara cya bujumbura yarabonetse haraboneka n'imigwi ibiri y'imakamba yabaye karifiye n'umugwi w'igitego umwe n'umugwi w'umucankuzi umwe yaba imigwi icumi mu gihe cy'amahiganwa Mukanwa uwo avugira ishirahamwe ry'inkino za basketball mu Burundi avuga ko umugwi wose muri rusangi kukina inkino ijana na mirongo munani muri iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu. Mu bisanzwe ni imigwi icumi nk'uko mu vyumba umugwi umwe umwe utegerezwa kwakira inkino icenda muca mugwiza n'imigwi igize uca wumva umugwi umwe umwe wakiriye inkino icenda kugwiza imigwi icumi umva ko umugwi usanga wakiriye inkino zishika ijana na mirongo umunani. Muri bucane yandi y'inkino izokurikira Lionel Banyezako azodusigurira ku ntambamyi zikunze bamaze kwibonekeza mu mahiganwa atandukanye batunganya hamwe n'ivyokorwa kugira urukino rwa basketball rutera imbere mu Burundi tubandanye n'amakuru avugwa mu nkino mu guinserukira gihugu wabigemeye urakina kuri wa mbere urukino rwa mbere rwo mu matsinda mu nkino z'igikombe cya Afrika z'umwaka wa 2022 ziko zibera mu gihugu ca Maroc intamba mu rugamba z'abigeme zikina mu gihugu ca Bostona no munsi saha zine z'ijoro Burundi buri mu itsinda seco kimwe n'ibihugu vya Nigeria Afrika y'Epfo na Botswana imigwi zoshika mu gice ca kabiri gishira ica nyuma muri izo nkino izoca iserukira umugabo bane wa Afrika mu gikombe c'isi cabigeme mu mwaka wa 2023 kizobera mu bihugu bya Australia na Nouvelle-Zélande ni na hano turangirije ano makuru twari twabateguriye ndabashimira mwebwe mwese mwariko murayumviriza mukanya muca mukurikira amakuru yo mu karere yateguwe na Omer Nduwayo afatikanije na Apoloni Dusabe karere mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muri ko muradukurikiranira amakuru yandikwa n'ibinyamakuru tuyahere mu gihugu ca Uganda Bamwe mu bakora urudandazwa rwo guhanahana amafaranga biciye ku matelefone bahamagarirwa kwitwararika umutekano wabo bishikirizwa n'ikinyamakuru New Vision cyo muri icyo gihugu Igipolisi gikorera mu karere k'uburengero bw'igisagara ca Soroti kibona ko hamwe abarangura iyo mirimo bo kwitaho ikibazo cy'umutekano wabo bwabo byofasha kurwanya ubusuma n'ubundi bugizi bwa nabi buhakorerwa ibyo byandurutse ku busuma bukabije bw'imiliyoni zitandatu z'amashiringi y'ubu uganda bwakozwe muri karitsiye ya mahun muri icyo gisagara cya soroti kag ageca ajejwe ibyo gutumatumanako mu gipolisi gikorera ikiyoga ati duhamagarira abakorera mu buseruko bwa kiyoga kwitaho umutekano wabo ibyo bizotuma badashobora kugendana amahera menshi iyo bugorovye ubuzima buzimvye nindagiye gucungura abanyakenya niko cibaza ikinyamakuru nation cyo mu gihugu ca Kenya imyaka iniraheze abanyagihugu bimuriwe mu matongo yo mu gace ka Laikipia batimbura bivuye ku bibazo by'ihindagurika ry'ikirere n'ubukene bw'amazi uruzuba rwa kubudasiba rutuma abanyagi n'igihugu bafungura rimwe ku munsi mu gihe kuronka imfungurwa n'amazi ari indyankurye nk'uko ikinyamakuru nation kibandanya kivyandika bituma ubusuma bwiyongera abageze mu zabukuru n'abana biga mu mashuri y'intango nibo babangamiwe gusumba abandi nta vyizigiro tugifise twebwe tutakibasha gukora udukorwa two kwisumamwo hamwe n'utwana tutuzeye ko ico dufungura umwiheburo wa Miriam mambwi mamwi umukenyezi aba muri ako karere abo banyagihugu bahawe amatongo mu bice bitandukanye by'akarere kahitwa nyeri ku ngoma ya mwayikibaki kibaki yahoze arongoye ico gihugu ca kenya amakuru yo mu karere iduzwa ry'ibiciro by'igitoro ataho rifatiye byandikwa n'urubuga rwa radiyo okapi muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo igisagara cya kisangani kironka igitoro kizanana mu nzira zibiri iyo mu burengero n'iyo mu buseruko bwa rdc mu gihe abinjiriza icyo gitoro mu burengero bakigurisha ku biciro byashinzwe n'ibiro by'umunyamabanga mukuru w'ubushikiranganje bujejwe ubutunzi bw'igihugu ni ukuvuga amafaranga angana ibihumbi bibiri n'amajana umunani y'amakongomani angana n'amadolari abiri n'ibice bine y'amanyamerika ku iriti rimwe abacinjiza baciye mu nzira yo mu buserukobo batangazwa no kuba bakironka ku mafaranga arenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku iritiro ico kinyamakuru gishikiriza ko bamwe mu bakoresha igitoro bo mu ntara ya chopo bidogera iryo duzwa ry'ibiciro batabona aho rifatiye uwurongoye abinyiza igitoro mu buseruko asegura ko iryo duga ritumwa n'uko leta itorohereza abacinjiriza muri iyo nzira ikinyamakuru Haruni Pashecho mu gihugu ca Tanzania candika